אחר הדברים האלה יצא שנית, בא הגריס להילחם בחרב וחנית, אחר אשר הסבו יוחנן אחורנית, השוב וימרוד בו, נוכח החומה שם פניו קרינו הם, ויפרוץ פרצות להשים עליהם נביהם, אהלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעבורו שער ויצובו. יחזם לעשות רע ובליבו חיכר ואיזן, להחריט מקרעיים ועד בדל אוזן, ואל לא חשב כן היתפאר הגרזן, על החוצב בו, יצא שמח ככלת דעדי, אמר עתה לא יאכלו בני מתת יין עדי, כי רב חילי וכי כביר מצאה ידי, ומה שמץ דבר נשמע בו. שמעו בני מתת מתתיהו ובאו מצפה גלעד, וקראו שם צום ביום נועד. ישבו על האפר בבכייה ורעד, במשפט ובצדקה והתברכו בו. ראו אז בני מתתיה לחלץ כליהם, ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם, וזאת אשר בירך להם אביהם, אשר רוח אלוהים בו. אודה ממך יהודה בני בכורי, כי יהודה בן יעקב היה נמשל לארי, כגור אריה יזנק קום על עם אכזרי, צנעה תביא לכם בו. לשמעון אמר אברכך ואתן לך שכם, כשמעון בן יעקב הרג בעלי שכם, ולכן יחכה אדוני לחננכם, אלי צורי יחסה בו. ברח לי יונתן השלישי בצוקיתים, אודה ממך כי יונתן אשר הרג פלישתים, אשמח כי תשיב קשת גיבורים חטים, יולדך חכם ישמח בו, רחש ללזר מידך ישועה יצמח, כפנחס בן אלעזר לקח רומח, ויכפר על בני ישראל כי ישמח, צדיק באדוני וכעסבו. מלאים ברכת אדוני יצאו כמהים, להילחם בשם אדוני שוכן גבוהים. אמרו צורו זמחסי באלוהים, בתחובו. ששים ושמחים לעשות רצון קוניהם, קמו ויעשו נקמה באויביהם. ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם, שועלים הלכו בו, הרג רב הרגו ונכשלו, סותנאי, וכשל גם יהודה עמם בעווני, צדקו יחדיו להגיד ישר אדוני, צורי ואלוה להטה בו. בראות בני מתתיה כי נהרג אחיהם, בידיים רפות שבו אל אביהם, זעק למה הפכתם עורף לפניהם, יאבד יום יוולד בו, רעדה אחזתנו כי מת יהודה בהילחמו, אחינו בשרנו הייתה משרה על שכמו. נזר לכולנו, כי אדוני אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. לבניו השיב על ירח לבבכם, אנוכי במקומו אצא עמכם. כי מעצור להושיע אין לאלוהיכם, אשרי הגבר יחסה בו. ויצא מתתיה ביום ההוא עם בניו. להילחם בעמים כי בטח באדוניו, ורוח אלוהים מרחפת על פניו, רוח אדוני נוססה בו. יהדם גברה על כל עליצי גויים, ויתגועשו ונגרשו מארץ חיים, לכל מפלתם רעשו איים, שדי וכל אשר בו. תמו כל אוחזי חרב ותומכי קשת, ויפלו חלילים כמו נפל אשת, נלכדו כציפור בתוך רשת, אין תבונה בו. נתעסק אלעזר להמית הפילים, ויתבע בפירשם כעם נמלים, ויעז ניצחם על בגדיו ושם מגועלים. לבוש מלכות אשר לבש בו, צדקת אדוני עשה בנו בשמחות, שיר וזמרה פצו כי נשו יגון ונחות, גם אמרו לאדוני אלוהינו הרחמים והסליחות. כי מהרדנו בו, בגריס הרשע באש לא הית נשרף, וחג דין ערף זאב יטורף. כי חינם אל אל תלחוסם נחש שרף, כי חנין כהולו אל תאמן בו. הנה אז אנטיוכוס ברח ופניו חפה, ולכל מלאכים היה כדומן אשפה, קוראים לו בורח היה להם לחרפה, לא יחפצו בו. הן אל יסגיף בכוחו ובתוקפו עם קרובו ונקפם נגוף ורפו ויפקיב הר כמעט the whole